Matthew chapter 26. Και γένετο ότι τέλησεν ο Ιησούς πάντας τους λόγους τούτους, είπεν τις μαθητές αυτού, «Είδατε ότι μετά δύο ημέρας το Πάσχα γίνεται, και ο βιος του ανθρώπου παραδίδωται εις το σταυρωτίνε». Τότε συνήκτησαν οι αρκιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, εις την αυλήν του αρκιερέως του λεγόμενου Κεαφά και συνεβουλεύσαν το για να τον Ιησούν δόλο κρατήσωσιν και αποκτήνωσιν. Έλεγονται μη εν τη εορτή, για να μη τόρυβος γέννητε εν το λαό. Του δε Ιησού, γενομένου εν Βιτανία, ειν οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλτεν αυτό γινή έχουσα αλαβαστρών μύρου βαρύτιμου, και κατέχει εν επί της κεφαλής αυτού ανακειμένου η απώλεια αυτή, nactis anlegontis, το γάρ τούτο πρατίνι πολλού και polu, τίνε etis ptochis, γνούς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Τι κόπους παρέχεται τη γυναική, έργον γαρ καλόν εργάσα το εις εμέ. Πάντοτε γαρ τους πτώχους έχετε μετε αυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Βαλούσε γαρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματος μου, prosto entafiassem epiisen. Amin leguimin, opue ancirittito evangelion tuto en oloto cosmo, lalitissete ο epiisen avti is νεμόσινον avtis. Τότε πορετής εις δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς είπεν, «Τι τέλετε μη δούνε, καγώ ημίν παραδόσο αυτόν» είδε εστισαν αυτό τριακόντα και από τότε εζήτη ευκαιρίαν για αυτόν παραδό. Τι δε πρώτη των αζήμων προσήλτων η ματιτέ του Ιησού λέγοντες, «Πού τελείς ετοιμάσομεν συφαγήν το Πάσχα» Ο δε είπεν, «Υπάγεται εις την πόλην προς τον Δίνα» και είπατε αυτό, «Ο διδάσκολος λέγει, ο καιρός μου έγκυς εστιν, προσέπιο το Πάσχα μετά των ματιτών μου» χτύπησαν οι μαθητές συνέταξαν αυτοίς ο Ιησούς και ήτοιμασαν το Πάσχα. τε γενομένης ανέκειτο μετά των δώδεκα μαθητών και εστίον των αυτών είπεν, «Αμήν λέγω ημεν ότι εις εξημών παραδόσιμε, και λυπούμενη σφόδρα ήρξαν το λέγειν αυτό εις εκαστός. Μήτε εγώ είμαι, Κύριε, ότι αποκριτής είπεν, ο τη μου την κύρα εν το τριβλίο, ούτως με παραδώσει. Ο μεν βιός του ανθρώπου υπάγει κατός και γραπτε περί αυτού. Ουέδε το άνθρωπο εκείνο, διού ο βιός του ανθρώπου παραδίδωτε. Καλόν είναι αυτό ουκ εγενίτι ο άνθρωπος εκείνος. Αποκριτής δε Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν είπεν, «Μη εγώ είμαι, ραβί» λέγει αυτό, «Σι είπας». Εστίον δε αυτόν, λαβών ο Ιησούς αρτών και ευλογήσας, έκλασεν και δους τις μαθητές είπεν, λάβετε, φάγετε, τούτο εστιν το σώμα μου. Και λαβών ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν αυτής λεγόν, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο καρέστην το αίμα μου της διάτικης, το περίπολον εγκοινόμινον εις άφεσιν αμαρτιόν». Λέγονται ημίν, ου μη πιο απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτοπίνω με μον κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Και ημνήσαντες εξήλτων εις το όρος των ελαιών. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, πάντες ημι σκανδαλιστήσεστε εν ημι εν τη νυχτή ταυτή, και γάρ, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της ποιμνής μετά δε το εγκαρτίνημε προάξω εμάς στην Γαλιλαίαν. Αποκριθίστη ο Πέτρος είπεν αυτό, «Οι πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Εφί αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγουσι ότι εν ταύτη τη νυχτή πριν φωνησέ τρεις απαρνήσιμε. Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Κανδεί με σύν σι αποτανήν, ουμίσε απαρνήσομαι» ομοίως και πάντες ηματήτε είπαν. Τότε έρχεται μετά αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσιμανή και λέγει τις «Κατήσατε αυτού, έως σου απελτών εκεί προσεύξομαι». Και παραλαβών των Πέτρων και τους δύο βίους εμπεδέου, ήρξα το λυπίστε και αδιμονίν. Τότε λέγει αυτής, «Περιλυπώς έστιν η ψυχή μου έως θανάτου, μην ατεώδε και γρήγορη με μου» και προελτών μικρόν μικρών έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, ή δυνατόν έστιν, παρελτάτο απ' εμού το ποτηρίον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλος σύ». Και έρχεται προς τους ματιτάς και ευρίσκει αυτούς κατεύδοντας και λέγει του Πέτρο, «Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε μετεμού, γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μη εισέλθετε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον δε σάρξ ασθενής. Πάλιν εκ δευτέρου απελτών προσήφξα το λέγον «Πάτερ μου, ιούδινατε τούτο παρελθήν εάν μη αυτοπίο γεννητήτο το τέλημα σου». Και ελτών πάλιν ευρεν αυτούς κατεύδοντας, ήσαν γαρ αυτόν οι οφθαλμοί βεβαρημένοι και αφήσαυ αυτούς πάλιν, απέλτων προσήξατο εκ τρίτου των αυτών λόγων υπών πάλιν. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς και λέγει αυτής, «Κατεύδετε λοιπόν και αναπαύεστε, Ιδού, είναι η ώρα, και ο βιος του ανθρώπου παραδίδωτε εις κύρας αμαρτωλών. Εγείρεστε, άγομεν, ιδού, είναι ο παραδιδούς με, και έτι απ' του λαλούντος ιδού, Ιούδας, εις τον δώδεκα, ήλτεν και μετά απ' του όχλος πολλής, μετά μαχαιρών και ξύλων, από τον αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδιδούς αυτον έδωκεν αυτή σημείων λεγόν, «Όναν φιλήσω, αυτός έστιν, κρατήσατε αυτον». Και ευθέως προσελτών το Ιησού είπεν, «Χαίρε, ραβί», και κατεφίλησεν αυτον. Ότι Ιησούς είπεν αυτό, «Ετέρε, εφοπάρε, τότε προσελτώντες επέβαλον τας κύρας επί τον Ιησούν και εκρατήσαν αυτόν. Και ειδού, ίστον με μετά Ιησού εκτείνας την κύρα, απέσπασεν την μάχηραν αυτού και πατάξας τον δούλον του αρκυρέως, αφήλεν αυτού το οτίον. Τότε λέγει αυτό ο Ιησούς, «Απόστρεψον την μάχηραν σου εις τον τόπον αυτής, πάντες καριλαβόντες μαχεράν εν μαχαίρι απολούνται. Ιδοκίς ότι ούδινα με παρακαλέσσε τον πατέρα μου και παραστήσει μη άρτη πλοίο πώς αγγελών, πόσουν είναι γραφέ ότι ούτως δίγενεστε. Εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς της Όκλης, «Ως επιλιστήν εξήλτατε μετά μαχαιρών και ξύλων συλλαβήν με, κατημεράν εν το γύρο εκατιζόμην διδάσκον και ούκε κρατήσατε με, τούτο δε όλων γεγονέν να πληρωτώσιν η γραφή των προφητών. Τότε οι μαθητέ πάντες αφέντες αυτών έφυγον. Οι δε κρατήσαντες τον Ιησούν απήγαγον προς Κεάφαν, τον Αρκιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήκτησαν. Ο δε Πέτρος οικολούται αυτό, από μακρότην, έως της αυλής του Αρκιερέως και εις έσω εκάθητο μετά των υπηρετών, ειδήν το τέλος. Ήδη αρκιερείς και το συνέδριον όλων ζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως αυτόν θανατώσωσιν, και ουχεύρον πολλών προσελτών των ψευδομαρτύρων. Ύστερον δε προσελτών τες δύο, είπαν, ούτως έφη δύναμη καταλύσε των ναόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε. Και Αναστάσο Αρκιερεύς είπεν αυτό, «Ούτε να αποκρινεί, τι ούτε σου καταμαρτυρούσεν, ότι Ιησούς εσιώπα. Και ο αρχιερεύς είπεν αυτό, σε κατά του Θεού του ζώντος, να ημιν ύπηση εσύ ο Χριστός ο βιός του Θεού. Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Σι είπας, πλην λέγω ημιν απάρτη, όψεστε των βιόν του ανθρώπου κατήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διέριξεν τα γημάτια αυτού λέγον, ευλασφήμισεν, τι κρίαν έχομεν μαρτύρων. Ήδηνιν, οικούσατε την βλασφημίαν, τι μην Ήδε, Είδε, αποκριτέντες είπαν, ένοχος τανάτου εστιν. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού, και εκολάφησαν αυτόν. Είδε, εράπησαν λεγόντες, προφήτευσον ημίν Κρίστε, τις εστιν ο πέσασε. Όδε Πέτρος εκάτητο έξω εν τη αυλή και προσήλθεν αυτό μία παιδίσκη, λεγουσά, και εσύ ήστα μετά Ιησού του Γαλιλαίου. Όδε ηρνίσα το εμπρόστεν πάντων λεγόν, ουκ είδα τι λέγεις, εξελτώντα δε εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλη, και λέγει της εκεί, ούτως είναι μετά Ιησού του Ναζωρέου. Και πάλιν ηρνίσα το μετά όρκου, ότι ουκ είδα τον άνθρωπον μεταμικρώνται προς ελτώντες οι εστώτες είπον το Πετρό, αλιτός και εσύ εξαρτώνει, και γαριλαλιά σου δήλων σε πει. Τότε έρξα το καταθεματίζειν και ομνίν ότι ουκ είδα τον άνθρωπον, και ευτής αλέκτορ εφωνήσεν. Και εμνίστη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού ηλικότος, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσει και εξελτών έξω έκλαυσεν πικρός.